O tu kalbėk, kas sutinka su sveiku mokslu. Kad seni vyrai būtų blaivus, orus, santūrus, sveiko tikėjimo, tikros meilės ir kantrybės. Taip pat, kad senos moterys elgtųsi kaip dera šventoms, neapkalbinėtų, negirtokliautų, mokytų gero, tai yra skatintų jaunesnėsias mylėti savo vyrus ir vaikus, būti santūres, skaiščias, rūpestingas šeimininkės, geras, klusne savo vyrams, kad dėl jų nebūtų šmeižiamas Dievo žodis. Taip pat jaunuolius ragink, kad būtų santūrūs. Pats visais atžvilgiais rodyk gerų darbų pavyzdį, mokymo grinumą, rimtumą, sveiką ir be priekaištų mokslą, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie mus pasakyti nieko blogo. Kalbė, kad vergai būtų visą kame klusnų savo šeimininkams, stengtųsi jiems įtikti ir neprieštarauti, kad nevoktų, bet parodytų gražią visokiojopą ištikimybę, kad visų kuo puoštų mūsų gelbėtojo Dievo mokymą. Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo, Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mūsų iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Taip kalbėk, ragink, bark kuo svariau. Niekas ten nedrįsta tavęs niekinti.